E non an se? Emmanuel. Ok. Dat nesans ou? 24 janvye 74. Ki kote ou fèt? Okap Ayisyen. Ki kote paran ou paran ou ap viv? Bon, paran mwen ap viv Okap men se rasin an soti, paran m soti Plèn Dinò. Ok. Mamanm soti rouville a. Ok. Yo vin lage m okap. Ok. E ki kote yo rete kounye a la? Bon manmanm rete nan chada. Chada 2. Papam rete rue 6 et 7 I. Ok. Byen. E n ap fè yon ti travay sou kijan moun nan zòn okap pale langay yo. Pa egzanp, si gen diferans nan pale granmoun ak pale jenn moun. Kòm kreyòl se lang natif natal a ou, nou ta byen kontan si ou vle ede nou nan ti travay sa. Nan pral fè nan pral fè ou fè yon ti pawoli ak yon lòt moun pandan inèdtan konsa. M ap la antan w ap fè ti pawoli a epi m ap patisipe tou ladan l antan m ap anrejistre vwa nou. Apre pawoli sa a, n ap konvoke ou pou yon lòt pawoli ak yon lòt moun ki pa natif natal zòn Okap la. Pawoli sa a ou va fè l sèl ak moun nan. L ap fè pawoli tou men li ka montre ou desen kèk bagay epi l ap mande ou kijan ou rele bagay sila yo. Li ka mande ou pou ou li yon ti tèks. Eske ou dakò nan sa? Wi. Bon. E n ap wè Toma laba apre nou fin fè ti pawoli a. Ok. M ap byen kontan rankontre Toma. Epi l ap ba w randevou pou lòt entèvyou inèdtan an. Ok. Epi apre entèvyou a, l ap fè w pase kote Olga pou ban nou yon ti rekonpans. Ok. M deja di mèsi. Sa va. Mèsi. Byen. E se kisa w ap fè? Bondye voye voye kòbo an ou konprann ou konprann e ou menm Ginette ou gen timoun? Wi m gen 5 timoun gen de fwa yo ap prale lekòl bon nan moman konnya ou ba m 5 goud li di m sa l ap fè ak 5 goud la e li pa ka fayans m ak li vre non ou gen de fwa menm m pa menm gen pou m ba yo y ale konsa gen yon ti piti I, Lè l al lekòl la grangou, lè i vini nan aprèmidi midi a, lè m ale, i di, Mezanmi, m pase yon move moman jodi a. M di, Anben, fè yon rezime w, lè m gen, m ap ba w, lè m pa gen, ou wè se lavi a k di, e pa mwen k ta vle. I di, Anben, wi, m wè ou pa gen, m rezime m, men grangou a pa dou. Lundi la. Si w vle ale Robiyar tou, ou kontinye wout la. W ap jwenn, kouman la, Labriyè. W ap jwenn Labriyè, Grizongad, apre w tonbe Robiyar. Ok, sa va. E kouman, kouman zòn Grand du Nord a ye an matyè de, de, de kilti, kouman sa ye ladan? A, yo rekolte anpil diri. Ahan, ankò. Moun yo plante anpil men pafwa pa gen sezon. Ok. Pa gen sezon. Paske se lè w di maleng sezon an, kisa w vle di? Bon, kèk fwa, bon, se yon pwoblèm baz nan. Paske nan peyi Dayiti, se nan kote, bon, depi m ti moun, m te konn di pèl bèl santi. Ok, sa va. Ok, se yon kote vrèman, menm lè m ti moun, m te, m te santi m ke m ere. Ok. Paske se yon kote ki te gen anpil lonbraj, te gen sezon. Aktyèlman. Moun yo konn plante diri kont mantè pa gen lapli ki koz sa paske moun yo koupe pye bwa yo yo fè chamo ok sa nou fè pa gen sezon aktyèl kounya la gen kote ki te konn bal anpil manje yo vin paka bal manje ok e ou menm vin pale de lori non lè ou pale lori kote ou pase. Lè map pale lori m pase pa m nan lèt L la m gen yon machin kap rale vodrèy li depoze m nan kafou okap ok. M antre, lè m rive ou kontinye. Ou ale, se menm la. Li gen yon wout pou w fè. Ou ka vire pa Lajè an non, men w pa fè sa, ou fè sa tou dwat, ou ale. E kòman moun yo viv la, Jide? Bon, kòman yo te konn viv la, se te kote ki te konn, yo te konn vant anpil diri. Tankou se menm zòn ou tou kole ak la plèn di nò, se yon fason kote, wi la swis, pi gon kote yo rele la swis, la swis la se menm zòn plèn di nò an toujou wi. E se la yo te konn plante anpil diri, te konn plante patat, mayi, yon bann lòt bagay, bannann, kann, yo konn fè e klèren, anpil klèren la. Wi mwen konn fè anpil kwen avk anpil gidi men konnya m vin pa ale lòt bwa e souvan men gen moun yo ki vin di bèy yo pa mache menm jan paske travayè yo pa vle travay lè yo vini yo plis vle rete menm pou sèkle yo pa vle moun yo konn bezwen yo pou kraze kann nan moulen yo di yo pap fè y paske y pa gen kòb ladan y gen plis kòb nan lè yo sèkle ak wou. E sak fè yo dim bagay la vin pi difisil pou yo kounya, bagay la pa mache menm paske se moun fouti bò anwo, bò Sen Rafayèl e Sen Michèl nan lwen ki vin pou fè travay sa yo. Paske yo menm nan kote Lorya yo arive fè sa menm. Ok. E pou Wobi a? Ok, Wobi a se yon kote ki gen mòn. menm si pa gen lapli, men si w plante, ou p ap fè defisè, w ap rekòlte li an gran chalè. Paske m sonje lè m timoun, se ann Ayiti yo konn al pran manje pote nan lòt peyi etranje. Men aktyèlman la, se peyi etranje k ap ban nou tout bagay. M ap gade Sendomeng, paske tout sa nou gen, menm bannann, se Sendomeng. Ou gen Ian, Bon, tout bagay nèt, tout sa nou prèske posede kounya la, se site nou ki sòti. Se yon echèk pou li deja epi pou li. Eugene, Epi kisa yo, kisa medam yo ap fè nan Lori pou yo viv? Sa y ap fè Lori, se plante, ètravè ak wou, sèkle, tankou m sot di w la a, se sèkle, men yo prèske pa menm ka fè ankò paske yo pa. Ponyèt la fasil depi w rive nan yon laj oubyen lè w pap ka sèkle ak fòs yon moun ou tape pou bèy fèy pou ou, ou va jwenn. Sa fè yo vin di n lavi a vin pi di pou yo, tè a rete yon chèch la, si pa gen lapli yo pa ka fè anyen men. Yo pa fè komès medam yo? Non yo pa fè. Wi m gon sè m, sèl Gonayiv li te konn vwayaje men li di m Gonayiv la vin di pou li kounye a, sa lap fè se devan lekòl li di li chita ap achte ti pen. M remake se pa yon bagay natirèl vre ayisyen pa vòlè natirèl. On nesesite koz ayisyen yon vòlè pafwa. Pa egzanp, lè m ap gade yon on stil de bagay nou vini yo vin ake ayiti la, yon bagay yo rele pikatchou, bagay òkdòg k ap fri la, kiyès k ap fè yo? Se son de. Pou jan lè m te timoun, lè m te konn wè yon ti gason, lè m te nan nevan, dizan, lè m wè yon ti gason kou m kou en sere. Men kounye a lè m vin gade timoun nan apèn li gen douzan, li nan dizan, douzan, li deja ansent yon timoun. M wè bagay la kòmsi vin pi mal. Map mande yo gen moun ki konn si se paranl ki te demisyone ki koz sa, men genlè se tan menm ki koz sa paske menm lè ou ta ou paka veye timoun nan vre menm lèl soti lèl lekòl paske m tap swiv on bèy la la anndan menm antre nou 3 map di sa li yonn ki vini yon lè li di li di. Paris la li ki kote. Li di tant la, ou pa ka ban m retire rad sa a sou mwen, inifòm lan sou mwen pou m mete yon lòt rad paske m pa t di paran m ki kote m ta prale. M aprann yon pwogram. M di bon pou sa ou pa t di ou ta prale? Li di non si li di m sa, li p ap kite ale. M di pito w t alèz nan San Make? Wi. M di m di m anlè m te timoun tankou ou lè m ap soti. Kwake m pa t gen manman ki te lve m, se ton Tonton ki t ap elve m, men li pa t vle fè tout bèy pou mwen lèd vre paske li te di li p ap fè pou fanmi, men mwen m te alèz ak e lè m ap soti m di m ale tèl kote, men sou e nan pwogram lan ou pran w chòk la, kòman wè, kòman l ap fè konnen l, men konnen se nan lekòl la ou te vini, li di sa w di a vre tante, se vre wi, m pa prale ankò. An menm si timoun nan jwenn yon moun k ap ede l, yo m panse yo ta ka bare l. Men si gen nan yo ki deja fin pati nèt, tèt a yo fin bon, kòmsi yo yo oblije pran lide libètinaj nan men w, men yo p ap janm bare l vre. Se sa k fè tout moun, tout timoun vin mete ti bout jip, bon m ale m wè konbyen tan ti bout jip m santi m pa alèz. Eyo Mando kòman w wè tan an? Kòman w wè jèn timoun nan lari a Mando? A bay yo modènize yo nèt menm bay yo modènize paske medam yo bon bon medam yo gen yon stil de rad ke yo mete la yo rele ouvrè de kò ok ou wè sa mwen mèt la paske lè fi lan mete bagay sa yo. Mèt la bel si mèt la bel Devèn parèt me gwosè la bel sa ki tante gason paske yo konnen gason trè chanèl paske zye sa wap gade a si yon moun pa konsa remèsye Bondye paske gason gon bagay ladann menm yon fi kap pipi Gason an met Bon Menm si gason gen madanm li lakay li konn wè men li wè fi lan fason li vle gade li vle pran yon jòf ou konprann sam di w lan li vle wè kisa kap pase paske pa egzanp lè wap gade men ti medam yo kounya la. Yo imite tout kilti ki gen nan lòt peyi etranje yo. Paske lè yo gade televizyon anpil, e atansyon, gon bagay yo rele afè òdinatè entènèt. Paske lè w wè timoun yo ale sou yon òdinatè, gen kalite bwat yo ouvri, se fim pòno wi, yo wè. Lè timoun nan fin wè bagay sa yo, li fè teyori, men kanmenm se pwatik lan wi. la pral oblije fè pase bon pa bay yo gen de rigole anpil wi. E kòm e sa w ka di pa rapò a lontan? Bon lontan te pli bon pi bon anpil anpil paske lontan lè m ti moun afè pou m parèt avèk bon se pa grav paske m pa gen twòp tan ane depi m fè men lè zye m te m te koumanse gen lespri granmoun ap pale m kouman lontan e afè mèt Nikola te ka chwazi nenpòt fi pou l marye non. Tounen di kore sa. Premyèman, tan an vin pi eklere. Dezyèmman, la twazyèmman, m te bay nou yon deja, lavi a vin di. Gen timoun, se yo menm k ap okipe fanmi yo wi, manman, papa wi. Afè pa bon lakay la. Te gen yon bagay ki te gen Okap menm, nan Kap Ayisyen. Gen kèk amatè, amatè, moun ki posede batiman, ki vwayaje nan lòt peyi, Ozetazini. Men lè yo vini ayiti yo gen pouvwa lajan se pouvwa li ye yo gen lajan yo te gentan gaspiye anpil timoun bon se yon premye entèvansyon pedro capril ki vin pouri timoun yo plis wi afè amatè ap fè timoun nan kado bè ak sèlman ak telefòn pa anyen men lè ou tand yon fi ki posede yon telefòn se kèlke choz se yon pakèt koze li ye ou konprann paske gen amatè ki menm bay fi la machin li itilize fi lan Ou konprann? Men apwè, lè ke Iggy ta remèt li lan, li reprann machine an anko. Sa ka di nan sa Iggy mèt? Wi, wi sa te fèt. Paske sa anko, sa Manno di a se verite. Paske li te konn yon bann ti medam ki te konn akonpanl tan amatè. Lè te gen batiman ki te konn vini la, yo te rele Skyward, Bohème. Ok. Yo te konn ansanm ak yo. Men yo te konn gon kèlke fòm ti machine. Ii m pa konn nan koman rele mak sa i pa ok nou ka ou ka wap ka edem nan e yon kalite ti machin amatè ou te konn ba ki pa kouvri ok se ta ekip ehe e yon lè gon amatè ki ba m li epi lè y bay li i konnen konnen l ale li konnen son lòt patnè y mete nan machin nan lap fè wonn li vire ansanm ak e non pou kite bèlè se pou y t al lekòl ok lè y vin konnen se sa lap fè ladan kon y vini. Lèsas tap pase devanm la nan ridi sa li jwenn li ansanm ak yon lòt moun nan machin nan li di non li pat bay li pou li ansanm ak lòt moun se te pou li sèl èd epi li pran bèy kalòt la epi li di banm kle machin nan li pran nan men li li pran nan men li tifi a menm te rete tèt li bese konsa tout moun tap diw malonèt ou konnen lèw fè yon bagay ki pa bon fòk jwenn moun ki pou baw rezon lèsas bagay sa te menm pase. Devan zye m vre sa manno di a. Wè men kisa nou wè kounyea ki bon nan peyi a. Sa ki bon se sèl bon kisa nou di ki rete nan peyi a se edik bon petèt se legliz premyeman sa kenbe peyi dayiti se afè de legliz se yon bagay ki ede peyi dayiti avèk lekòl yo. k ap ede anpil anpil elèv pase edikasyon pase menm lè elèv la lekòl gen de bagay li konn fè deyò li pa li p ap fè lekòl la pase li gen yon edikasyon li gen yon bagay ke li konnen ke lekòl la trè strik pa egzanp gen gen lekòl ki pa konsa pase gen lekòl ki nan peyi an se konbit y ap fè men gen lekòl la. pou ede w spirityèlman e materyèlman paske se konsa ou gen yon gwoup paske se yon fanmi ok ou fin fè yon fanmi paske se yon moun pa egzanp mèt lekòl la ka sòti pòtoprens oubyen nou chak nou sòti nan yon andeyò yo men pandan nan gwoup la lè a pral vin abitye avèk lòt paske lekòl la gendwa pat konnen plendiyon men akoz li gen avèl yon dizèn ane plendiyon pral vizite. Sè sa ka vini dimasyon an kòman yo fon priye ansanm avè w epi yo di w yo lè w je yo louvri men w epi yo di w men sa yo te pote pou ou lè w gade yo ka yon 20 dola yo ka yon 5 dola yo ka yon 10 dola selon mwayen moun nan fason y ka ede w. E ou menm Manno? Bon mwen m mache nan legliz de Dye men m pa yon pwoblèm avèk nenpòt relijyon paske premye eksperyans ke m fè se avèk katolik ke li fèl li tou diw se katolik li te avan se yon fi se madanm mwen ki te batis wè lò e men dam nan la la e gen lò kote konn mache la kounye a oblije wale wal jwenn li men vwèman vwe paske tout eksperyans ke mwen fè nan travay mwen se avèk katolik. Ok men ray chen se bel blan katolik la gen anpil bagay ki bon ladan ke batis pa genyen nenpot lot relijyon pa genyen paske m kwe ke batis la soti anndan katolik la paske m sonje si m pa tronpe se maten lite king ki te vin opoze ki te vin poteste kontre kek bagay ki ta fèt lè fini anko kouman yon moun ka konfonn yon mo katolik Pase moun nan se bòkò li ye lap fè sak pa bon lap fè yon pil vye bagay li pa janm al legliz yon jou li di konsa se katolik li ye donk mwen m vle pozew kesyon sa mèt la eske moun sa ou eske ou ka edem yon moun ki yon katolik pase katolik la vle di yon mou pu e sen. Nan nap vini nan wè se bèl repons bèl repons m ta renmen ou te mande Ginette poukisa li se batis li pa katolik. M pa katolik Non. Se paske ou te mande m ki relijyon m, m pa t konprann, se kounye a m vin konprann kòm mwen se te yon katolik m te ye avan, tankou Manno di w la. Se paske yon lè, m te vin konprann ke si w kite katolik la ou te vin ale. Konvèti poum si tap gen yon chanjman plis mèsi pasak poum si w konnen lè moun yo wè w yap preche w lavi a te vin konsa enpe difisil pou mwen wi epi yon lè papa pitit m te fin mouri epi gen yon lè sa timoun te nan menm. Lavi a lèm diw lavi a te vin di i te di se sèl si w ta wè ak 2 grenn zo w pou ta va kwè nan fason lavi a te bon epi te gon sè ki te soti Miami epi tap pase bò m li di m kilè kay la vin la yon lè konsa m andan yon ti kay pa dèyè a la mesye a te fin mouri kite m la epi timoun ap kriye kriye kriye 2 ap kriye nan menm lè sa m pat gen anyen pou m te ba yo. Epi te vin ap pase, epi di, O, o, konsa w ye la? Li di, Bon, li fin, li di, Ou pa ta renmen asèpte Jezi kòm Sovè ou? Epi m di, Men, bon, li di, Ou pa bezwen mamote, depi ou ka asèpte li kounye a menm, m ap tou dispoze pou m priye pou ou. Epi m di ou mèt priye. Paske li di si w asepte Jezi kòm sovè w, men kòmsi vre lè w vin rive vre ou nan yon sitiyasyon moun nan vin pa devan w, ou kòmsi w pa anyen, kòmsi w ka di vre non. Epi li di m konsa bon si w asepte Jezi kòm sovè w, ou nan sitiyasyon sa w ye la a, ou pap konsa ankò. Epi m di a men ou mèt priyè pou mwen. Kòman nou reponn keksyon sa a pou ka pi klè? Bon, vodou, son maranye depi m leve m wè vodou, m tande vodou, m wè l, se mare ladan, m gade l. Kòman li fèt? Bon, yo di m son marye ki soti depi an Afrik, son marye rasyal. Men pafwa, menm si l rasyal, men gen moun ki vrèman eklere, ki. ki kijan opoze de vodou yo chwazi yo di bon map kite vodouism nan m pral nan religion paske m pa konnen si katolik la bon katolik la apa vodouism nan apa. Wi men kisa w konnen de vodou an kisa li ye koman yo fè l. Bon son dans son dans li ye son bagay son mistè li ye son kwayans map di sa ankò. Wi, kisa nou kapab di de vodou an? An Ayiti, kòman moun yo fè vodou an an Ayiti? Bon, son kilti. Son kilti. Paske vodou, bon, san m, m kab di w tou, Se yon bagay, se lafwa li ye, se yon kwayans li ye. Paske moun yo konn ap sèvi yon yon dye. Paske dye sa m pa mete l, li pa dye en majiskil. M mete l dye miniskil. Se yon mistè, se yon bagay yo pa wè. Men se yon kwayans li ye. Donk mete se yon bagay satanik li ye. Ok. Men kòman ou fè l? Kòman ou fè vodou an? Le moun sa yo fè yo menm sa ap wè se moun kap pale yo kouman sa manifeste nan moun. E ou Ninette sa w ka di nan sa yo? Kòman sa kòman moun mande w di bagay sa a? Vodou an? Vodou mwen depi m timoun leve yon Lori konn gen vod bòkò, bòkò ale se sa y fè menm. Petèt ou ka vin lakay. Ou wè fon kat. Mas, li ka di ou, petèt m ka gen yon som ak Manno, epi m ale lakay. Epi li di m, bon, lè m rive, m pa menm depote, li di ou, bon, se Manno k ap fè l. Oswa li di ou se vwazinay sa ki bò kote m lan, se li k ap fè l. Mwen menm, lè m retounen, m vin kwè vre, m kenbe Manno, fò m kenbe Manno nan kè, m kenbe vwazinay la nan kè, paske m, bòkò a di m se li k ap fè l. Pou li ta de retire. Paske i pa fè nou byen. I pa pote fwi pou nou. Se kraze. Tankou se kraze yo kraze. Paske lè w ap gade peyi Dayiti, yo di te pwan nesans avèk sakrifis. Se menm bagay sa yo. Koupe tèt, vole kay, avèk san kochon, eksetera. Men ki fwi? I pa pote fwi pou nou. Si nou pran pa egzanp, si w ale kay doktè, doktè ap ba w konprime, menm si w ap bwè men w toujou malad, se pou se pou l chanje l, se pou l chanje l, se yon bagay ki ta dwe radye nan peyi Dayiti. Men e ou menm sa w di Ginette nan sa? Mwen afè vodou an, si mwen resevwa, se yon bèy ki toujou mete moun. Se ti koukouy kap pase devan zye m. M la tèt fè mal nan kòm fèm mal tout de ak kòm kote map pale avèw la tout sa lap fè mal men yo dim m ka reponn mwen tout nan lestomak la yo dim se karo a ki koz sa m pa konnen. Wè men eske w konn fè boule? M konn achte yon konprime yo gen yon lè se konsilte m te al konsilte yo te banm yon pakèt grenn men lèm bwè yo yo pat tèlman. sou kèk chòz. Pa egzanp, m t ap gade istwa yon I love you Anne, kote ke yon mesye rele Richard, yon pitit li rele Anne. Men pitit sa genlè, sof manman an mouri, li kite l nan men papa a, papa a se yon depènye, yo rele l Richard. Men kiyès ti dam lan chwazi pou l ta va renmen paske mesye a fè edikasyon li, epi. Inivèsite pou li fè li fini tout klas li men ki tip de moun te rantre avèl lakay la se yon nèg tèt resò yon dja yon dja yon dja men ki talan dja a se mizik se yon atis li ye li konn chante li yon dja vre li bwòdre sa si men tifi lan sof la li nan pwogram. Ti bòy la lè gade yo li wè yi genlè lal dam ti dam nan son bèl ti moun patnè a pa la avèl konnya la li vin wè fi pi alèz fòk li vin avèk patnè a lakay la lè patnè a rive lakay la papa son granmoun li konnen depi ke granmoun nan pa di wè yon ti demoun yon nèg ki fè cheve trese pase papa a te rele nèg konsa tèt resò konnya li pati dèyè misye ak kout baton. Men, sa pa te etonan, misye pa t gen mès, misye te fè dja, li te fè dja gen rasta nan tete l, e misye te gen yon diyite, paske gen yon moman, yon pil montaj sou do l. Yo mete l nan prizon, ate santi se gang li ye. Men apre li te vin pou kisa li te renmen apre lè sa te vin rive lòt mesye a kòman te vin pran an prizon yo te mete li te fèk pran prizon apre yo te vin mete li deyò enpi Bicha te di kounye a se maryaj li ye apre li oblije asepte wi wi men e laka an nou pou kisa moun yo renmen maryaj. Poukisa nou. Moun yo renmen maryaj. Humm paske maryaj la son gwo bagay wi. Pou mwen si w ta gen pitò konsa kòman wap kòman èske w kòman wap fè si wap dakò l marye. Wi m tap renmen l marye paske maryaj la Bondye konnen l. Ok. Si w pa marye kòmsi w vin wè ou son moun ki toujou ap viv kòman m ta di sa deyò men si w vin rantre ou marye ou son moun ki vin fè ki gen labo la li gen dlo men lè moun yo gen jan yo jèn yo gon mistè yo woule yo fè anpil seremoni yo pran bèf yo abiye yo fè sakrifis men sof genlè moun sa yo kwè nan satan satan konn anrichi yo tou men chak ane fòk yal pote kras satan ale yap fè fèt pou li. Men pafwa tou, yo konn mouri wi. Moun soti nan tout peyi Dayiti, soti sa ki, gen moun ki soti aletranje, dans le monde menm, pou vin asiste fèt sa, rele fèt sa fèt chanpèt. Lè w rive la, men gen djaz ki konn jwe la, tankou wè Tropicana avèk Septan. Yo jwe aprè moun yo fin al gade dans sa yo, y al gade vodou, men aprè yo antre, chak malere, yon malerèz y ale nòmal. Yo danse, yo bwè, yo sou manje griy yo. Bon, se yon kilti li ye. Se yon kilti. Se menm bèy pati bèy sa soti nan pati vodou an. Se li menm nou te gen avan. Se apre nou vin antre nan afè mizik, konpa. Men se lontan se vodou. Se sa nou te konnen. Gen sa yo rele rara, gen sa yo rele kanaval. An n pale de rara dabò. Ki sa rara ye? Rara a se yon lòt pati men ki soti nan vodou an. Paske lontan, yo konn di rara se moun ki konn fè, ki konn chanpwèl, ki konn lougawou tou. Men apre, lè nou vin fè konsta, se pa lougawou yo ye. Se yon kilti, men si gen, ka gen moun ki konsa. Ou pa sanble moun nan. Pafwa gen timoun ki vin konn menm pè moun sa yo. Men kòm son bagay ki kiltive e nan peyi a tout moun oblije pou gade. Men gen moun ki pa dakò gen moun ki dakò. Ok. E ou menm sa w ka di de kanaval la Ginette? Kanaval la genlè son bagay menm ki la. Yon bagay ki fèt paske pou m esplike w. Gon lè, li gen tout kalite moun ladan l. Pase gon lè gon moun ki t ap di m li wè yon moun ki te mouri depi lontan lontan. La nan Riven an, pandan septan, otopi kana t ap pase, epi li di gon lòt ki nan ap danse nan kanaval la, l ap danse. Epi lè li pati, se jèn fi a ki te mouri a, se li l wè ki pa devan li. Premye minit la I pat kaba menm se lè I vin wè bagay la yap beg e konbyen tan match la pral fini se lè sa I te jwe sa te pi enteresem lè sa lèm te wè I te fè gòl la m te fwape kek bagay lakay la wi. E ou menm Manno? Oh sa m renmen football an pil anpil nan football mwen m renmen Brésil aprè Brésil m renmen renmen Ayiti. Paske se yon pasyon m sa. Se mizik, se foutbòl. Ou wè pa egzanp, si ke gen foutbòl k ap jwe, m santi m ta va fè tout jounen m ap gade foutbòl paske se pasyon m sa. Se yon bagay ke m renmen anpil. M konn jwe l tou, m pa menm nan menm nivo avèk lòt moun. pwofesyonèl yo men m konn jwe l e m eseye konprann li e m chèche konprann li paske se yon lòt bagay ki ka peye ki fè peyi dayiti pa tonbe ankò tou wi paske se foutbòl la ayisyen renmen anpil avèk mizik apre relijyon yo se sa yo fini ap ayisyen renmen sa. Exact. Men yè swa mwen santi wè yè swa manno. Mwen te fin awoyo. Awoyo paske lè wap gade peyi dayiti nou pwogrese anpil. Ok. Nou pwogrese paske lè wap gade nou menm lontan se pwofàn ke nou te ye. Ti bagay piti paske tout te konn ap bat nou anpil. Te gon epòk lontan nou Nou te konn gen wi, men sa fè anpil tan nou pat ka gen yo men konnya la nou pwogrese. Paske lè wap gade nou jwe avèk Chili, Chili sove yon match nèt li kapab tire. Nou sot chanpyon la nou bat Trinidad. Nou bat anpil lòt peyi nan Antiy la. Men aktyèlman la, men nou jwe avèk yon ekip yèswa, bon nou te ka, nou te ka genyen. Malgre sa, lè ekip pa a sèk konnen sa kay Ayiti a la pral jwe, li voye chèche tout gwo jwè gen nan nan lòt peyi yo pou vin bakòp li. Men nou menm, nou gen kèk jwè k ap jwe rejwen yo, men men lè nou vini nou jwe avè yo, nou vin wè ke nou kapab jwe tou. Nou kapab jwe menm jan tankou Brezil, Ajantin. Ok. Men e ki espò gen nan foutbòl an Ayiti a? An Ayiti, bon, Sèl yon bagay pou yo ta dwe kenbe yo ta dwe envèsti ladan l, yo ta dwe ofri kòb ladan l paske se yon bagay ki ka ape ede peyi Dayiti. Paske gen lòt peyi o Brezil, an Ajantin, bon ban m mennen nou Brezil, se yon peyi pòv ke nou te ye. Men se foutbòl la, yo asèpte jwe, paran yo asèpte timoun yo al jwe foutbòl la. Konnya la se foutbòl la a fè anpil bagay o Brezil paske anpil jwè Brezil. Yo milyonè si nou menm yo kenbe foutbòl la nou pap bezwen prezidan fè anyen pou nou ni anyen paske nap ka avanse nòmal paske prezidan pa ka fè anyen pou peyi a se nou menm ki pou mete tèt nou ansanm pou gouvènman an nou menm dwe konnen sa yo lespwa se li bon paske gen anpil moun gen anpil moun ki fè tansyon gen anpil moun ki te gwo ki te blan blan. 3 nèg ki tap mache sou boulva a, men itil pou idantifye yo, te gen yonn nan yo ki te avèg, gen yonn nan yo ki soud ki pa tande ditou, gen yonn nan yo ki toute li, yo pa li pa gen rad sou li, toutouni li pa gen rad sou li menm. Men vin gen yon gwo diskisyon antre yo menm, men se 3 zanmi yo ye wi, men gen 3 mayè yo ye tou. Ou aksyonè nèg toutouni an se li k leve sa a vre. Li di, Mesye, m tande yon degouden tonbe atè a wi. Bon, kounye a la, nèg ki toutouni an di konsa, Bon, se nan pòch an li soti wi. Avelda di, mwen m te wè avan nou mesye, se mwen menm kap wè. Lè nèg yo tonbe nan diskisyon, Avek di se pou li wè. Soud la di tande pou li. Nèg ki toutouni an di, li bay rad sou li, di nan pòch li. Boulèt fè van! Boulèt, boulèt, boulèt! Men gen yon. yon majistra ou k yon kab la yo rele senkwa lè yo pral di mesye sak pase sak pase m wè nap nan diskisyon kounye a lè yo esplike majistra senkwa poukisa yo yap goumen la senkwa kenbe nèg sa yo li di mesye nou chak ki la pral pran 5 kout baton nan dèyè nou paske nou 3 nou tou le 3 se aksyonè nèg pran baton nèg di nèg di se pa mwen menm se misye ki te fèm mal nan apre nèg yo chit yo pete kouri ale. Pran non pado figi ou bon ou sanble ki bagay epi konnen a li pase men moun nan mwen ou konnen m pa byen ansanm avèw wap konnen se ou pale se pa ban ou vre. Ok sa va sa ou li pwen an. Wi. Manno e konn gen kout chante ou pa konn an kout chante. Wi, anpil moun andedan biwo a la kanpay, ou gen ase de tan pou kapab fè anpil bagay sa yo. Men lè w lavil la, moun moun lavil la pa prèske. E kont yo m te konn ap tire a, krik krak. Ok. Bon mesye, sa wè, ou nan kay, san mete de nan kay la, se yon rido. Ebyen moun yo konn ba nou, yo di krik krak. Cholo. Li di eksize banm pase. Sali la se rido ou konnen lè ke. Wi. Diferans antre kreyòl okap kreyòl pòtoprens. Ok map redi l ankò moun pòtoprens pale yon kreyòl presize men se plis nan fransè ak eskriti. Ok. Men yo lajan revant desann. Pwodwi yo pa janm desann. Si moun nan ka vle I vann kasèt sa 1000 dola. Men pa gon gouvènman ki ka di yo konsa men konbyen pou l ta vann paske ou pa ta sipoze fè lavi chè konsa. Yo pa bay se sèl Bondye wi ki kapab pale nan kè gran pwisans yo.